Yo, mami, ah. Uh. Uno más. No sé por qué lo rola. Yo lo rolo, papi. Yo solo busco el oro, papi. quiero todo, papi. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Cántalo, prendelo muévelo, muévelo. Otro fin de semana, eh dice que ser malo a aquí en el street. Bien corto sin pensarlo, le digo y pa' las 7 ya estábamos haciendo un parís. Tequila con mover, ya llega nuestra sex. En corto vas a ver quién tiene la clave. Caguamas como 10, está bueno no lo ves. Controla el F3, seguro desmadre. A todas las niñas que quieran juguetes, en oscuro van a encontrar su paquete. Se prende las nenas, se prende los nenes. Yo aquí quiero todo, también los billetes. Ya como a las 4 llega la poli, los corren del barrio y les decimos sí, Nos vamos de casa, nos vamos así. Y todos nos vamos a la del pompín a la base, ando loco sin pase, vente en corto tu caile, rifo sin comerciales, amanecemos en calle, otra noche sin valles, disfruta sin modales, la fiesta quiso el ángel. Así que mami, dime qué te pareció todo. Tenemos la receta y también tengo el control. No te me desesperes que hay motita con alcohol. Y pa' los horny siempre va a haber un cuarto solo. Hey. Cántalo, préndelo, muévelo, muévelo. Cántalo, préndelo, muévelo, Cántalo, préndelo, muévelo, muévelo, cántalo, préndelo, muévelo, muévelo, cántalo, préndelo, muévelo, muévelo, cántalo, préndelo, muévelo, muévelo, cántalo, préndelo, muévelo, muévelo, cántalo, préndelo, muévelo, muévelo. En medio de la fiesta también se mezcla lean La fiesta se alborota, no importa, no pongo fin. Ando fresco sin hielo, yo soy el hielo papi. Refresco a todas esas, cantas la fiesta tenemos el flow. Hacemos mejor fiesta que en un club. Ya no más copias, ya no sale el plus. Parecen en nada, siempre hay mucho amor. Yo le doy todo, le doy sin condón. Nos vamos de la fiesta un ratito. Vos agarrar como una dos. Vaya lo malo, ya lo aburrido. Cántalo, lo muévelo así. Cántalo, lo muévelo así. Cántalo, lo muévelo así. Cántalo, lo muévelo así. Cántalo, lo muévelo así. Cántalo, lo muévelo así. Yo, préndelo, así que Síguelo mami, gozando, gozando más Bailándolo porque soy